muri kino kiganiro tuganira ku ndwara yo kuzibamara bita occlusion intestinale mu rurimi rw'igifaransa umutumire ni muganga Theophile ntawumagaze yanonosoye kubaga indwara zo mu nda na kiza nabateguriye kino kiganiro ndabahaye ikaze mu gihe atanyarukiye kwa muganga cyane batebye gutora iyo ndwara ako kagusonga ntukirengagize karusonga ntukamenya mu ntango za kino kiganiro muganga teofile ntawumagaze yanonosoye kubaga indwara zo mu nda adusigurira ingene indwara yo kuzibamara ifata umuntu n'ikiyitera eh, mu bisanzwe inzira ibifungurwa cyangwa amazi bicamo igizwe n'ibihimba byinshi harimo eh, urura rutoyi na runini aribyo hari abita isogi ntoya na nini occlusion intestinale rero nk'uko amajambo abiri y'igifaransa bivuga occlusion eh, gisigura kuziba intestin nacyo kivuye muri intestin bisigura isogi canke urura bisigura rero ukuzi bakurura ruto canke runini bigatuma ibyo twafunguye canke amazi twanyoye eka n'umwuka winjiye biciye mu kanwa nkaje turavuga canke guhema canke umwuka wakozwe uvuye mu ihingurwa ry'isukari mu mubiri bidashobora kubandanya inzira ngo bisohoke bishobora rero kuva ku bintu byinshi hariho ubwa mbere nk'ikintu usanga kiri indani eh, mu muhora w'isogi bishobora kuba ari kuba nk'ikintu umuntu yamize bigashobora eh, kuba ari nk'akabuye kavuye nko mu ndugwe canke bikava ku ndwara y'urura nyene eh, usanga nk'ikivyimba nk'ibita kanseri canke kudafatana eh, kurura kenshi bivuga abana nibo babivukana tuvyita mu gifaransa ya trezi canke ikavaho kintu kiri inyuma y'urura ariko kikavyoda ivyo navyo bishobora kuba ari nkikibyimba kiri mu nda ukindi gihimba eh, co mu nda canke naho bikaba biva ku tugozi tuza mu nda z'abantu bigeze gukugwa mu nda ibi kenshi bisaba usanga bishikira bajya abantu usanga bamaze umwanya munini Eh, bajyana nyuma yo gukorwa cyangwa naho ugasanga urura rwo nyine rukihotora birashobora kandi kuva ahantu hari amashira mu nda nk'icyo gihe ntiruheza ngo rukore neza ngo rushobore gusunika ibiri e, indani muri kubabara mu nda giturumbuka no kudahwa ni bimwe mu bimenyetso by'indwara yo kuzibamara muganga teofile ntawumagaze ngo iyi irakarira cyane cyane abantu bakuze eh, mu bisanzwe abana bakivuka akenshi biba ari ibyo bavukanye ari bimwe twavuga hejuru twita trezi hamwe usanga urura ukamengo ruraheze hanyuma uh, urundi rugatangurira hepfo gatoya uh, bidafatanye ariko uh, abana basa n'abakuze kenshi usanga biva ku gice c'urura kinjira mu kindi ibyo twita invagination eh, cyane cyane iyo bakoze umunda bakaguma baryamye umwanya munini nuvuga rero ko abakuze mu bisanzwe aribo bakarigwa gusumba abana iradiyo na scanner ni bimwe mu bipimo bakorera umurwayi w'indwara yo kuzibamara bisigugwa na muganga teofile turashobora kandi gukoresha eh, icuma sikaneri yoyo rero ishobora eh, kutwereka n'icyateye iyo ndwara iza ariko ibyimba cyangwa ibindi hambavu kutwereka ya masanamu yo kuvuga hejuru tubona ku iradiyo bisanzwe bishoboka kandi gukoresha n'igipimo cya ekogarafi nayo yatwereka ko munda eh, usanga huzuye y'amazi cyangwa ugasanga harimo umwuka uri mu rura indani hariho n'igipimo gipimo twita eh, lavema barite hydrosoluble simvuze ko nukivuga neza mu mu mu kirundi nico rero nacyo nyine kirerekana icyo kiba cabiteye ari kivyimba canke ari iki ivyo o nivyo bipimo dukunda gukoresha eh, novuga vy'amaradiyo ariko eh, kubera iyi ngwara ishobora gutuma ibindi bihimba bisinzikara eh, hari ibindi bipimo vy'amaraso dukora eh, nk'ico bita numeration formée sanguine kugira ngo turabe eh, ibice bigize amaraso uko bimeze kugira tubone yuko yasinzikaye n'uko atasinzikaye turakora kandi eh, tugapima ibyunyunyu icyo twita yonogaramu kuko umurwayi kujya adahwa niko abitakaza tukagira n'ibipimo byo kuraba ukuntu amasigo cyangwa igitigo bikora kuko nimba ari twa tugozi twavuga usanga twafyonze amasogi nimba ari kwihotora, eh, nimba ari isogi yinjiye mu yindi iyo ndwara umuntu ayirwaye arashobora gukira neza gukira rero kuri indwara akenshi ahubwo mbese ngo akenshi bivana umurwayi ko yagiye kwivuza hakiri kare birakingira indwara kwikingira indwara biragoye kuko eh, akenshi nk'ibi by'ibibyimba byo munda kenshi eh, batubwira yuko hari igihe usanga byavuye nko ku bantu bakunda kunywa itabi kunywa inzoga n'ibintu by'amakanseri cyane cyane ibyo rero umuntu ashoboye kubyikingira yoshobora kugabanya amahirwe yo kurwara iyi hanyuma ikindi kandi ari nk'umuntu aheruka gukogwa nta babyeyi bibaruka barinze kubakora bigasaba yuko ava ku gitanda hakiri kare kugira ngo kwa tugozi twavuga dukunda gufata abantu baruka gukorwa cyane cyane mu nda eh, ntituze cyane naho bigasaba yuko umuntu yama aripimisha kenshi kugira ngo eh, nimba ari ibibyimba byo mu nda cyangwa ibiki abaganga tubibone hakiri kare hama dushobore kubivura bitaragera ku rugero rw'aho rumutera iyi ndwara yo kuziba kwamasoko.: hanyuma kwa muganga tukaraba neza nimba ariyo ndwara nimba atariyo kuko nk'uko nabivuze uko umuntu ateba niko amahirwe yo gupfa aba menshi Chuti bakunze ibiganiro vya Radio Isanganiro aha hagarukiye ikiganiro kansungano kamenya cuno musi aho twaganiriye ku ngwara yo kuziba amara